Tev ir iespēja dzirdēt šo raidījumu pateicoties ziedojumiem. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsti šī raidījuma skanējumu ēterā. Tu esi brīnišķīgi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle dieva rokās. atklāja sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Labvakar, dārgie radio Marija klausītāji un raidījums sievietes sirds klausītāji. Uh, Paldies eh, arī par jūsu ziedojumiem. Paldies arī tiem, kas uzticīgi klausās visus raidījumus. Un eh, paldies par jūsu atsauksmēm un jautājumiem. Un eh, šodien pie manis ir ciemos Aiva Puļķe. Labvakar, Aiva! Sveiki, Judita! Paldies, Aiva, ka atradi laiku. Mm, jā, vienmēr ir tā, kad eh, kādu aicinu uz radio, kas nav bijis, tad eh, vienmēr cilvēki satraucās, vai, vai, vai, man ir <laughs> jauna pieredze, un, un kā tas būs, un es jau neesmu runātājs, un, un, un eh, dažādi, dažādi satraukumi, ko cilvēki izsaka, bet es vienmēr saku, ka visas lietas sākas ar pirmo reizi. <laughs> Jā, un tagad tā ir, tu esi šeit, un uh, kā tu šeit jūties? Es jūtos arī mazliet satraukusies, bet es jūtos labi, jo šis ir tāds tā, daļais mans bērnības sapnīšu <laughs> piepildījums <laughs> kaut vai vienas stundas garumā, jo bērnībā es gribēju būt uh, televīzijā, un man ļoti gribējās vai nu vadīt laika ziņas vai, vai uh, eh, mikrofona aptauju, un uh, Nu, jā, tas ir tāds, šis ir tāds mazs izaicinājums, jā, un paldies, ka tu man uzaicināji. Es domāju, ka mums būs labas sarunas, un es domāju, ka klausītājiem arī, lai tas ir tīkam ausīm, ko mēs šeit runāsim. Nu, kā eh, šeit tad eh, mums, eh, jā, mēs dzirdam tādu teicienu, ka esi, izv, esi uzmanīgs ar to, ko tu izvēlies vai par ko tu sapņoji, <laughs> ka tas piepa, ka sapņu mēdz piepildīties. Jā, īstenībā tā paskatoties uz atpakaļ, tādās, tādās lielās lietās ir vērts sapņot, jo tiešām piepildās. Nevienmēr tā kā tieši ir viens pret vienu, kā cilvēks ir izdomājis, bet tā, uh, um, nu, jā, Dievam ir laba humora izjūta visās lietās. <laughs> Arī tev ir laba humora izjūta. jā, tā kā es pazīstu Judīti, tad jā, ja mums ļautu vaļu, mēs varētu 24, 7 smieties, <laughs> un tas, tas ir, ir jā, forši. Jā, un ka mēs arī šajos, nu, triecot šos jokus, ka mēs arī, nu, redzam Dieva klātbūtni, ne, tajā. Man liekas vispār, ka tie cilvēki, kas... Uh, kam, kam nav humora izjūta, man liekas, tie vispār ir nu, rītīgi apdalīti. Jo tā, man liekas, ir viena no tādām dāvanām, kā viegli dzīvot. Un, mm. un tas ir arī mūsu agents, kā draugs mācītājiem, Edgaram Mažiem tas, ka var viegli un var smieties un var pajokot, un tas ir, man, man liekas, jā, tā, ir jāiet prom no tāda stīvuma, mm -hmm. var, var būt jā, tāds, tāds uh, vienkāršs un tāds uh, pazemīgs, bet tāds stīvums, tas nekur neder. Ir, ir labi sākt lietas ar jokiem un nobeigt ar jokiem, lai ir tā viegli. Ir veselīgi humori, jā. jā. Nu, tu jau nedaudz ieskicēji kaut ko jau par sevi, jā, klausītāji noprot, ka tu esi no Agnes Kalnu Baptistu draudzes. Esmu gan, jā. Jā, bet varbūt tu kaut ko vēl gribi tieši par sevi pastāstīt, jā, iepazīstināt klausītājus ar sevi. Jā, es nāku no laukiem, un man par to nav kauns, jo tas man ir mācījis darba tikumu. Tas jau lepnums, to es, jālepojas. Jā, manuprāt. es kādreiz teicu, es nekad nedzīvošu Rīgā, un nu, tas nekad ir piepildījos, jo tieši darbs man ir Rīgā, es strādāju vidas jomā ar, ar, ar um, klimata konvenciju un visām tām lietām, un, un uh, jā, tas ir kaut kas tāds netverams, bet... Uh, tur arī praktiskā puse, vajadzīgā puse. Un, eh, nu, katram ir sava ikdienas darba un ir hobija. Un, mm -hmm. un, uh, man arī tāda ir. <laughs> Kāda tev ir? Tev man ļoti patīk izšūt. Man ļoti mhm. patīk izšūt krustiņu dūrienā. Un, uh, jā, es savulaik arī gāju uz dejām Nu, tas, kas, kas arī daudziem liekas, nu jau, vai te kristietis drīkst dejot, un atkal tāds stereotips, kas ap to vījās. Jā, drīkst kristietis dejot, drīkst kristietis priecāties. Mm -hmm. Un galu galā viņam arī tas savs templis ir jātur formā, un vien, viens mm. no tādiem veidiem ir vai nu pastaigāties, vai sēņot, vai, vai dejot. Un, mm. un, jā, es to visu labprāt izmantoju. Mm. Jā, Nu, mums raidījums sievietes sirds. Es zinu, ka tu kaut ko esi arī pārdomājis par šo tēmu. Tev ir kāds špikarīts arī priekšā. Uh, kas tad ir sievietes sirds? Uh, kā tu to redzi? Sievietes sirds un pirmkārt jau fiziski sirds. Tas ir tāds... Uh, Jā, mēs tā neaizdomājam patiesībā, cik fizioloģiski, cik sirds ir svarīgs orgāns. Mm. Un mhm. arī Bībelē ir rakstīts, ka viss, kas nāk, tas, nu, ka ir tas, es neatceros konkrēti to teicienu, bet kad, jā, visvairāk sargiet savu sirdi, jo no mhm. tās dzīvība izriet un no tā arī izriet ļaunums. Mm -hmm. Tad es domāju, ir ļoti svarīgi, ko tu nesā savā sirdī un, un tas, kas ievietēji ir arī sieviete ir tā, Dievs viņu radījis, ka viņa arī var kaut ko nesāt zem sirds, ne tikai mm. sirdī. Mm. Un tas man liekas ļoti, ļoti tā, nu, tas ir tāds kaut kas tāds ļoti brīnišķīgs. Mm. Un, jā, man liekas ļoti bēdīgi, kad ir tā statistika, ka ļoti daudz cilvēku slimo tieši ar sirdskaitēm. kaitēm Un, eh, tad es domāju, kāpēc tā ir. Varbūt tiešām ir tas, ka cilvēks nekop ne tikai fiziski sirdi, bet arī visādi citādi ir to sirdi pakļauts <laughs> visādām ietekmēm. Mm -hmm. nu, piemēram. Un, nu, piemēram. Nu, ļāvis ļaunumam sirdī iemiesoties mm -hmm. vai ļoti, ļoti kreņķēt par kaut ko, ļoti ņemt pie sirds, kā saka. Un, eh, man liekas, tas arī to sirsniņu novājina. Mm -hmm. nu, mhm. arī fiziski. Mm -hmm pārāk daudz ņemam pie sirds. Nu jā, kā mēs uztveram dzīvi, jā. Mm -hmm. Tāda apvainošanās arī dzen. Oi, tas jau man liekas tā tipiski sēž sievietēm, vai ne, kad sēdēja apvainojās un Neviens nezina par ko. Mm -hmm. Pat kaut ko sadomājās. Jā, jā, jā. jā. Tev pat prāt... izdomā, pat pasaka un pat apvainojās. Tas ir tāds, <laughs> tas ir vispār klasisks, man liekas, jau kura tā ir gadījies netīši vai tīši. Tev prāt, kāpēc tas tā notiek ar sievieti tieši? Sieviete ir, nu, sieviete ir tāda, mai, tāda maigā būtne, un, un viņai tā uzmanība ir vajadzīga vairāk, un viņa grib to uzmanību. Un, mm -hmm. nu, ja, un tad ir, nu, kādā veidā to izpauž. Mm -hmm. Mm -hmm. Tad var sēdēt un apvainoties, un var arī vienkārši ņemt visu savās rokās, iet, darīt, domāt un, mm -hmm. un lūgt Dievam, lai, lai Dievs ir tas pavadonis ceļā un lai Nu jā, lai viņš tās lietas kārto, ņem savās rokās, lai nav jāņem pie sirds. Mm. Nu jā, Dievs mūsos ir ielicis daudz lietu, nu, vīrietī, sievietē. Nu, sieviete ir pēc būtības tād, tādām emocionālākām izpausmēm, un, un, un nu, viņa spēja varbūt saredzēt vairāk lietas, jā, nu, tā ir tā labā daļa, bet Eh, teiksim, šīs spējas kā, saskatīt vairāk vienlaicīgi lietas, eh, viņa arī spēja sadomāties kaut ko, kas vispār eh, <laughs> uz viņu neatiecās vai neatiecās uz tēmu. Jā, man liekas, tas ir tāds sievietes fenomens. Vīrieši tā pragmatiskāk, tā vienkāršāk kaut kā lietas mhm. uztver. Un, un ir jau arī, man patīk ļoti tie teicieni, kas ir, nu kā vīrietis domā un kā sieviete domā, kad, kad uh, Jā, es drusku aizmirsu, ko es gribēju teikt. Mm -hmm. ka... Nu, jā, vīrie, mm. vīrietis tā praktiskāk visu, un, un sievieti nav jāsaprot, bet sievieti ir vienkārši jāmīl. Mm. Nu, man liekas, tas tik, tik mhm. brīnišķīgi tā, mm. to pateikt ir, mm. kad... Uh, nu jā, uh, sievietes uh, smadzeņu darbība atšķirās no vīrieša, ja? Uh, abiem ir labā un kreisā pusloda, Un tāpat labā atbild par vienām lietām un kreisā atbild par citām lietām. Vīrietim vienkārši lēnu pāriet šī, notiek šī pārslēgšanās. <laughs> Viņam lielāks un, tas puses. <laughs> viņam, <laughs> lēnu tas process notiek, jā. Ja? un tāpēc eh, sieviete darot ātri, tad rodas priekšstats, ka sieviete vienlaicīgi dara daudzas lietas, viņa nevar darīt vienlaicīgi, viņai vienkārši zibenīgi pārsliekšanās notiek tā tik, tik, tik, tik, no vienas puses uz otru, un tāpēc ir priekšstats, ka viņa dara daudz vienlaicīgi, ja? un līdz ar to arī tās emocijas, tās sadomāšanās, ja, par, nu, tā, tā, tā, tā drāmas uzburšana, <laughs> ja, tas, tas šīs ātrās pārsliekšanās, pārliekšanās no puslodes puslodē. Ja. Redz, kā tu man atklāji kaut ko mm. jaunu, mm. pilnīgi tā, tā, tā, no nu, tāda fiziskā aspekta, mm -hmm. no nu, tādas fizikas aspekta. <laughs> jā. To, jā, jāpatur prātā, ka mm. tā ir. Mm. Kas ir sievietes sirdī? Tu teici sirdī un zem sirds, ko viņa nes. Kas ir sievietes sirdī? Hmm. Tas ļoti droši vien jājautā katram jājautā katram, kas ir, kas ir tavā sirdī, mm. kas ir manā sirdī. Manā sirdī ir <laughs> viss kaut kas. Nu, manās, es ņemu pie sirds arī kaut ko, bet nu, mācos to nedarīt. Un, un jo, vairāk man, jo vairāk es Dievu pazīstu, jo vairāk es iepazīstu arī sevi. Mm -hmm. Un vairāk esmu ar sevi mierā. Mm -hmm. Un tas īstenībā arī dod sirds mieru. Jā, man liekas, ja runā par sirdi, tad man liekas sirds miers. Tas ir mm -hmm. tas, kas visās lietās ir kas mums var palīdzēt un kas mums var iztraucēt, ja nav šī sirds miera. Manuprāt, tā ir tā, nu, ļoti, ļoti vajadzīga lieta, jo trauksmainajā pasaulē sirds ir pirmā, kas izbīstās. Mhm. Otrā aiz acīm. <laughs> Ar acīm parasti mēs izbīstamies. Sirds ir otrā, kas satraucās. Uh, Tas saskan ar ko, ko, to, ko tu saki, eh, sargiet savu sirdi, ja? tad, tad sargi savu sirds mieru pārfrāzējot. Ja? Istenībā jā, un, mm. un to mieru, kas mums to mieru var dot, mēs to paši nevaram izdomāt. Ir arī, nu, Bībelē ir rakstīts, ka savu mieru es jums dodu, ne tā kā pasauli dod, mm. Mhm. un, un tas ir Tas man, jā, to der atcerēties, to der sarakstīt uz lapiņām, salikt kaut kur acu priekšā un to iegaumēt. Nu, tā ir lieta, ko var nesāt pie sirds, mm -hmm. būt sirds mierā, mm -hmm. jo tad visas lietas tā kaut kā labi padodās un, mm -hmm. un nu, tāda harmonija līdzsvars, mm -hmm. jā, sirds miers, tas mm -hmm. ir tāds... Uh, Jā, teiksim, skatoties, nu, tā kā es domāju par savu dzīvi, jā, ka es tik daudz gadus esmu ar Dievu, es kalpoju cilvēkiem, arī tā skaitā dvēseles dziedināšanas jomā, uh, Un no malas liktos, ka nu, šitā ir nesatricinām, viņi ir kā, kā nezinu, dzelzbetona statuja, ja? nu tādā mm -hmm, ziņa. Par mani ar tā domā. Vai ne? Mm -hmm. Nu lūk, <laughs> bet uh, mēs vienalga esam sievietes ar savu, uh, nu, maigo sirdi, un mēs taču nobīstamies, mēs mm -hmm. arī izbīstamies, mm -hmm. ja? Mhm. Un, uh, bet te ir ļoti svarīgi izprat, nu nejusties par to slikti, ja? Un tad man nāk tāds salīdzinājums, nu kā te uh, Ludziņā, jā, par trim sīventiņiem un vilku, un tur tā dziesmiņa bija, nu, bērnībā gāju uz leļu teātru, un tad es mm -hmm. no mhm. vilka nebaidos, nebaidos, nebaidos, jā. Uh, nu, kāda jēga man to teikt? Nu, es nobijos, jā. Un tad ir jābūt godīgam, un um, kādreiz ir tā, nu, ka tu, nu, uh, nu, ar prātu saprot, nu, taču nav vispār, ko te satraukties, bet, nu, kaut kāds tas drebuls ir iekšā, jā, un tu mm -hmm. nevar to mieru uh, dabūt, un tad es saprotu, ka, nu, ir tā patiesības tas mirklis pienācis, un es saku, sātan, jā, tev izdevās mani nobiedēt, tev izdevās, bet Jēzu, kas ir manī, tu nevar nobiedēt. Uh mhm. -huh. Un tad burtiski atkāpjās, ja, jo, nu, man nav jēgas teikt, nu, es nebaidos. Nē, nu, ir, nu, ienāca man tās bailes, tie uh mhm. -huh. vārti atvērās un ienāca. Un tad es saku šādi, jā, varbūt kādam noder arī tāds padoms, <laughs> jā. Nu jā, tāds nebīties, tas arī, man ļoti patīk tas fakts, kad uh, Kāds bija atradzis, ka Bībelē ir rakstīts 365 reizes vismaz nebīsties. Mm -hmm. Un uh, angliski viņš bija teikts, tas teiciens, ka nu, šis ir kā, this is kind remind for every day. Nu, tas ir tā kā tāds uh, mīļš atgādinājums katru dienu nebīsties. Mm -hmm. Vienalga no kā, bet nebīsties. Nu, ja jau tas ir tā, tik, tik tik ļoti bieži mm. rakstīts, tad jau acīm redzot, tam ir nozīme. Un, mm. Un tieši tā, nu, kāpēc, kāpēc bīties, ja Dievs ir teicis, ka viņš tev pasargās un palīdzēs, sargās tev no mm, uguns, ūdens, un tu varēsi iziet cauri visam, kam, nu, ir tāds stereotips, ka ar kristiešiem nekad nekas slikts nenotiek. Un, un, un arī es esmu dzirdējis no kādiem cilvēkiem, kas tā saka, nu, kur tad ir tavs Dievs, kāpēc viņš neredz to vai to? Nu, jā, bet Kas teica, nu, ka viņš neredz? Kas teica, ka viņš neredz? Viņam, viņam katrs mats uz galvas ir saskaitīts, un viņš redz katru manu asaru, viņš redz, un, un viņam viss ir saskaitīts. Un, uh, uh, jā. Uh, Tavuprāt, nu, tu arī tiecies ar daudz sievietēm, jā? Mm -hmm. Tu arī apmeklē sieviešu tikšanās vakarus un Jā, un kad vien iespējams, jā, mums, tas ir forši. Jā? Un tu esi, nu, tev ir draudzenes, tu arī, nu, un tu dzird arī, nu, dažādas stāstus, jā? Uh, kas ir tās lietas, par ko sieviete visvairāk satraucās? Jā, tas tāds labs jautājums. Man jāsāk tā analizēt, kas par ko satraucās. Man liekas, viena tāda iezīme, kas ir varbūt ne tieši par ko satraucās, bet um, par sievietes tādu vērtību, ka nejūtās vērtīgs, mhm. nejūtās pieņemts, nejūtās novērtētas. Mm -hmm. Tas ir tāds arī, jā, kad. Uh, nu, tādu pašvērtību, kad ļoti mhm. daudz sievietes tāpēc arī skatās kaut kādus mīlas romāns, las tos, jo tur vienmēr ir laimīgs beigas, tur viss mhm. jau ir, nu, mhm. tur ir forši, tur ir tā, kā mēs gribētu, kā lai man arī būtu, vai ne? Būt laimīgs beigas. Jā, laimīgs beigas, man liekas, tas ir vispār, tas, tas, uz ko katrs tiecās, mm kas notiek tur pa vidu, tas arī diezgan svarīgi. Un, un man liekas, ka tieši sievietes ir tajos, um, ja kaut kas notiek, tad tieši sieviete ir tā, kas iet un meklē un mēģina rast atbildes un, un iet uz visādām tikšanām kopā kā ar, ar citām mm -hmm. sievietēm un pārunā to, kas katrai ir tāds uh, sāpīgs. Un, bet man liekas, arī klausoties tajās sievietēs, ja mēs tā piecas sanāktu kopā, e, katra stāstītu kaut ko, tad sanāktu, ka mēs katra arī esam dzirdējusi kaut ko, bet caur to savu prizmu, ko mm. mēs dzirdējām, ko mm. mēs redzējām, kā mums, pēc kā mums tas izklausījās. Mm -hmm. nu, tāds, es domāju, ka tāda pa lielam, man liekas, jā, ka viss tiecās pēc tāda drošības, sirds miera mm -hmm. un, un tāda... Mm, jā, tāds, tāds pieņemšanas, mhm. tāds, mm -hmm. tādas justies mierīgi, justies kā sievietei, mm -hmm. jo Nu, būsim godīgi, mums Latvijā ir ļoti daudz ir šķirtās ģimenes, mm -hmm. kur mhm. arī tās mammas viens pašs visu velk. Mm -hmm. Un, un nu, tur sievišķība, man liekas, tāds, tāds otrs šķirīgs, ja nevēl tālāk tajā visā mm -hmm. pabīdīts ir, jo, nu, primāri ir izdzīvošana. Vieta, jā. jā, un mm -hmm. es teiktu, Kad redz, te rodās arī tā atbilde uz to, man apkārt ir ļoti stipras sievietes. Mm -hmm. Un eh, nu, es kaut, kā, <laughs> kaut kādu laiku, arī tas bija tas, ar ko es dīžājos, ja? Teiksim, tā lepojos, ka to, nu, tādu stipru un tādu, bet tad, sap, tad es sapratu, nu, es, kā es saku, jo vairāk iepazīst Dievu, jo vairāk iepazīst sevi, un tev nekas mhm. nevienam nav jāpierāda, mm -hmm. un tad tu vari Nu, tad tu vari justies sievišķīgi, bet arī nu, apkārtēji videi ir jābūt tādai, kas, kas tevī pasvītro to sievišķību, tevī mm. ceļ to sievišķību. Jo ir arī apkārt varbūt tādas draudzenes, kuras jau pēc 40 sāk ņerkstēt, ka man jau vairs neko nevajag. Mm -hmm. Ko tam man? Ko tam manos gados? Mm -hmm. Ja aiziet pie ārsta, tad vispār ir interesanti jau nu, ap 30 gadiem man teica, ka nu, pēc 30 tas jau ir normāli, nu, ka tāds vecums, un es tad domāju, ko saka tiem, kam ir dikti vairāk. Mm -hmm. Trīsreiz vairāk. Kam ir trīsreiz vairāk, jā, mm -hmm. ko, mhm. tad, ko tad tādam <laughs> cilvēkam atbild, mm -hmm. ne, bet, mm -hmm. uh, jā. Ka sabiedrība noraksta, ja? Mm -hmm. Mm -hmm. Man liekas, tieši sieviete noraksta, ja? Jā, jā, tāda Uz, mm -hmm. nu, Pamanīt, tāda re, kā tā tur novecojas, vai ne? Mm -hmm. Vai re, kā, re, kā tā, vai mm -hmm. re, kā, re, ko viņa, mm -hmm. re, kā šitā, kā mm -hmm. tā var, vai ne? Vai arī otrs ir tas tā salīdzināšana, kad es savos gados šitā nedarīju vai es savos mm. gados, katram savi gadi, mm-hmm. katram savas sajūtas savos mm-hmm. gados. Man, piemēram, ļoti patīk skatīties uz tām kundzītēm, kas brauc 7. tramvajā uz Nacionālo teātru vai uz kādu citu teātru, un es atceros vienreiz sēdēja tāda kundzīte, viņa tāda smalka, viņai tādi... Mm, sirma matiņa, bet viņa tāda ietonēta tādā lielā krāsā, un viņa tā sēž tāda taisna mugur, un tā pieturēsies priekšā pie tās savas somiņas, un viņa tā tā, ka viņai mugur, nu, ne pret to sēdekli mm -hmm. nemaz neatspiežās, un viņa tā sēž tik galanti, tā, mm -hmm. un tā viņa tā ar to vienu roku tā uzkužina tās savas lociņas, un tāda pie sevis smaida, tāda mm -hmm. viņa sasmaržojusies ar ozolu zīlīšu smaržņām, kādreiz dzintaram bija tāds drausmīgi pretīgs, bet, bet tas nekas, bet viņi taču brauc uz teātri, vai ne? Un, un es tādu skatījos, un es domāju, jā, vat es gribētu būt tā pozitīvā kundzīte. Mm -hmm. nu, bet to ir jāmāk, to jau jākultivē jau jaunībā. To, ka viņi ir sapucējusies, viņi jā, ir svēti. Jā, jā, un tie ir svētki, un es gribētu arī nu, citām dāmām aicināt, ka to, kad nu, mēs paši sev radām tos svētkus, jā. aizējot uz pasākumu, mm -hmm. kad paņem līdz kurpītes, vai mm -hmm. kad tu ej uz to pasākumu. Mm -hmm. Man mhm. liekas, arī gatavošanās līdz tu tiec līdz tam pasākumam, tie arī tādi savi mazie svētki Jā. ir. Un tā ir tāda sievišķības, tāda, nu, mhm. tāds, mhm. nu, jā, tāds sievišķības sarkanais paklājs, pa kuru iet, mhm. tād, kad, nu, kad mājās jau taisi matiņas vai krāsonādziņas vai kaut ko tam līdzīgi, un, mhm. un arī esot kristietai, ar esot ticīgai dāmai, nav uzreiz tev jābūt uh, nu, līdz kaklam <laughs> saģērbtai, aizpogātai. Mm -hmm. Tu vari atļauties, nu, normas robežās, vai mm -hmm. ne, mhm. bet tu vari atļauties būt Lai nav smuka. piedauzīti. Jā, jā bet mm -hmm. drīksti atļauties būt smuka. Un man Amerikas tanti, kur arī ir, viņa arī ir baptisti, un, un viņa to man vienmēr ir teikusi, viņa saka uz baznīcas, ej, nu, kā uz kaut ko tādu ļoti īpašu, un viņa arī sapucējās, un, mm. un, eh, un, un eh, nu, jā, uzkrāsojās, uzcērtās, kā saka, mm -hmm. ja, un, un, un, un tas arī tāds, nu, kad es arī to visu tā uzsūcu ar acīm un ar, mm -hmm. ar visu to, nu, ar visām tām mm -hmm. sajūtām, ar tām sievietēm, kas ir apkārt, un, mm -hmm. Nu, man vecās māmas arī pārdzīvoja mm, izsūtīšanas gadus, viņas atgriezās un viņām bija tāda, nu, cits arī tāda izdzīvošanas vērtība, bet man patika, kad man tēta māma, viņa tāda, viņai vienmēr bija tāda, viņa teica, vai kādu brošīti, mhm. vai kādu brošīti pieklējas, mhm. viņai bija tāds brokāta klējas pilns skaps un, un, un kāds smuk tašīt, viņa arī mhm. teica, ka vajag tādu, nu, tādu rokas somiņu, un es to tā, nu, kaut kā es ņēmu uz tā vērā, jo tas man bija acu priekšā, man tas tik ļoti patīk patīk. Mm -hmm. Tas mhm. tāds, nu, tāds sieviešu, tāds, tas sievišķības manifests. Tāds jau tās atmiņas sasilda jau viena. Jā, jā, jā, jā, un kad tagad to atcerās, tā man liekas, oi, tas tik forši. Es eh, nu, arī atceros, man mamma, nu, vecāki, jā, viņi no mazām dienām mani veda uz, eh, uz teātri un teātri un uz operu mēs gājām, un, un uh, mēs bijām pilnīgi uz visām uh, muzikālā teātra izrādēm, uh, un, nu, tad, diemžēl, nav atsevišķi muzikālais teātris, uh mhm. -huh. jā, bet <clears throat> visas operetes mēs redzējām, un, un tie katru reizi bija svētki, bet man patika skatīties, kā māma pucējās, jo viņai ikdienā nebija frizūra, bet tad vien, viņa gāja pie friziera tajās dienās, vai arī, nu, tīna rullīšas matos un pati tad eh, taisīja sev frizūriņu. Tās bija reizes, kad viņa uzkrāsojās, viņa ikdienā to nedarīja, eh, mani pucēja, man bija laka kurpītes un, mm -hmm. un mhm. vienmēr eh, skaistas kleitas un, uh, un tas man ļoti patika. Un, eh, un tā es arī savus bērnus mācīju, Un jā, es jau skatījos, kad mēs jau, nu kā mazāk bērni, tad mēs gājām uz leju teātri, un maniem bērniem ir kurpīts, un, un, un lielākā daļa zābakos eh, meitenes lampā, mm -hmm. ja, un man jau tad bija skumji. Un tagad uh, es skatos, jā, ka nu, man gribās šos svētkus saglabāt, un man gribās ejot uz, nu, kaut arī mēs teātri, mhm, koncerti, mm -hmm. ja, nu, kas sapucētos, un, tas, uh, un gribu redzēt sapucētas sievietes. Ja. Un uz tādām un arī atskatās, un, es jā, teiktu. Ka... Bet ļoti maz ir, un mm -hmm. varbūt Nacionālais teātris ir tāds, kur vēl, jā, bet ejot citur, uh, Un tas eh, ļoti saskumdina, un ka sieviete eh, nerada sev svētkus, ja. Uh, atceros, ka pagājušā gadā uz vienu koncertu aizgāju un, eh, un ko es redzēju, tas bija Ziemassvētku laiks, un, un ir viss melnā, pārsvarā melnā, zābaki, lielas tašas, mm -hmm. un tad tādas tā kā tādas zvaigznītes, kādas dažas, ja, kurai skatu, nu, viņai arī ir melns, bet redzat, tā ir Zolīda melns, vai ne? Vai, jā, kaut kokteļu kleitiņa, vai tur kaut, kāds, eh, kaut kāda sudrabota pieskaņa, nu, kaut kādi uh mhm. -huh. aksesuāriņi, ja, un tu, un, un tu paskaties, ah, un tā ir arī kurpītes, ja, līdz ar to atbilstoši. Un tad, eh, iedomājos, es uz tā fona biju koši sarkanos garos tīlas svārkos un zelta džemperī. <laughs> es man liekas vienmēr, ja jodītei nav kaut kas sarkan, tad, tad kaut kas ir nogājis greizi. <laughs> jo patiesībā tā ir arī manas, mana mīļākā krāsa, bet nevis tāpēc, ka tā ir tikai mīļa krāsa, uh, bet uh, man viņa arī piestāv. Mm -hmm. nu, mhm. manam, manam krāsa tipam tā arī piestāv. Un, un kādreiz man ir gribējies tās paņemšu tagad piecas citādākas krāsas klēts, kaut ko uzmērīšu, kas man patīk. Un tad es nonāku pie tās pēdējās sarkanās, jo es labi apzinos, ka man jau mājās tādas sešas jau ir. <laughs> Un es domāju, nu, ne, nu varētu kaut ko citu tagad. Un es saprotu, nē, bet tieši tai sarkanai ir tas fasons, ir tas izmērs, ir tā mhm. krāsa. Mm -hmm. Nu vienkārši ir. Mm -hmm. Un ko Kā tu jūties tajā? Es nu, jūtos ļoti svarīgi, labi, jā. jo man ir draudzens, kurš saka, visu, ko tikai nesārkan, tas ir drillīgs, un Un, un tas ir tāds baigi trakais kaut kas. Mm. Bet ne, es tajā jūtos ērti, jo, ja man tas piestāv, tad, mm. Eh, bet to ir jāmāk nest. To ir jāmāk nest. Man bija tāda radu tikšanās, nu, vien, mm, ar kaut kādu apaļu jubileju vienam radiniekam, un tur tagad ir, nu kā jau tādās reizēs, tad viss paudzes sanāk kopā, Un, eh, nu, kaut kā bija sagadījies, ka man atkal bija sarkana kleita. Man nav vienmēr sarkana netīšām, kleita. Netī, pilnīgi netīšām, un tajā reizē bija sarkana kleita. Un pienāca mm, viena radu meitene, un viņa saka, jā, Judīt, Šādu kleitu var atļauties tikai tu uzvilkt. Un man bija skumji. Mm -hmm. To man saka jauna meitene. Jā. Jā, bet viņi pamatoja, kāpēc viņa domā, kāpēc. Nē, eh, nē, nu es to nejautāju. Mm -hmm. jā, tas tād, eh, viņai bija, nu es redzēju to prieku, ka, jā. ka viņi redz, ka man ir, bet eh, nu, tas arī vienlaicīgi kā novērtējums, jā, nu, ka visi to nevar atļauties, bet eh, nu, man gribētos, lai viņi arī to par sevi var pateikt. Jā. Mm -hmm. nu, tā, bet eh, klausītāji saprotiet pareizi, tas nenozīmē, ka visiem tagad ir jānomēr gardrobas krāsu, Vienkārši te ir runa par to, kas mums piestāv, uh, ko mēs atļaujam, jo visiem nemaz starp citu nepiestāv sarkana krāsa, ja mēs jā. tā runājam, jā. Ja? Eh, <clears throat> un man ir, eh, piemēram, nu, kādi mm, apģērba veidi, ka man ļoti patīk, kā tas izskatās citiem, un es priecājos, bet es zinu, ka, nu, ka es, nu, pēc, nu, galīgi ne pēc kā izskatīšos, jā. ja tas nav mans apģērbs. Jā. Bet ir svarīgi, ka mēs esam saposušās, ka mēs neesam uh, vienveidīgā masa, ka mums ir tā sava rozīnīte, vai ne? Jā, lietas, kas komplimentē, tas, mm -hmm. ir, tas mm -hmm. arī tā, tāda lieta, ko es esmu dzirdējis no stilistiem un jebkuriem, jebkādiem ieteikumiem, ka vienalga, lai kāda tā būtu krāsa vai kas, velciet tikai to, kas jums komplimentē. Mm. Ne, ne, nu, nevis to, bet, tāds interesants vārds. Tas ir, e, nu kā lai saka, komplimentē, tas ir, e, <laughs> kā viņi var citādāk <laughs> pateikt, lietas, kas komplimentē. Nu, tas ir tāda, nu, Judīt, kā tu citādāk to pateikt? Um, nu jā, nu teiksim, uh, es to saprotu tā, nu, ka citi tev, viņi teiks komplimentu, ja? Nu, jā, tas, tas ir nu, tas tā. ir tavs, ja? Nu, jā, tā, ka tas, jā, kas ļoti ka tas piestāv, tas, ļoti mm, labi mm, izskatās. Jā. Eh, es atceros, eh, mēs par to brošīti teicu mm -hmm. un tā. Nu, man patīk brošīni, puķīti, ja, vienmēr piespraust, un, eh, un es dejoju ebreidējus, un tad, un, un katreiz, kad es eju uz to nodarbību, man vienmēr ir puķi piespraust mm -hmm. pie mhm. tā deja tēru. Un, eh, un, un tad eh, saistībā ar to covidu, kā jau tur izjuka un tā, un man pagāja eh, daži gadi, kamēr es atgriezos. Un es atgriežos, bet citi jau sen tur jau mhm. sāka dejot. Un es kā toreiz, es uzlieku to puķi un es ienāku un vienu pienāk lāk. Ja tu zinātu, kā man šos gadus pietrūka tavas puķis, jā. <laughs> jā. jā. Un, mm -hmm. un tas iepriecina citus cilvēkus. Viņi eh, paši nevar atļauties, bet, eh, bet viņi mhm. priecājas mm -hmm. par to, ka tev ir. Un tā arī ir tāda, nu, tāda brīvība, ja, pateikt to, kas, pateikt to otram, ja, ka, ka tu, tu dari tās lietas, kas dara mani priecīgu. Ja? Bet, kā ir, man liekas, ka tas ir ļoti, es sevišķi mm. tādam mm. latviešu temperamentam ir ļoti grūti pateikt otram kaut ko labu. Jo tad ir vienmēr tāds, ko tu no manis tagad gribi? Nu, tāds, mm. Nevar tā vienkārši pateikt kaut ko labu otram. Es zinu, ka es arī esmu, jā, es pat uh, Tad, kad es dzīvoju Čengaragā, tur bija tāds superneto veikals, un es biju ievērojis vienu tādu pārdevēju. Viņai vienmēr ļoti skaists manikīriņš bija, ļoti skaists nadziņš. Un um, bija kaut kāds vakars, gandrīz desmit, un es skatos, viņa tāda nogurusi ļoti, un viņa skenēja tās preces jau tādu, nu, uz pēdējo tā sajūta, mm. vai ne, ka viņa grib tikt mājās. Un es tā skatos, un es saku, ak, tiesa, cik jums ir skaists manikīriņš. Viņai bija tādi balti, ļoti glīti tādi franču manikīriņš viņai bija. Un tad es krāmēju, paliku, viņa tā paldies. Un viņi, es, es paliku krāmēt tās preces maisiņā, un viņi gāja uz to noliktavas pusi, un es redzēju, viņa tā to roku tā sānā tā noliek un atskatās, un, un viņai tāds smaids sejā, un viņa tāda priecīga aiziet, un es tā domāju, jā, bet... Uh, redz, kā visi, visu dienu viņai skatījušies uz pirkstiem. Droši vien kāds vēl kaut ko uzburkšķējis, tas jau mm. standarts. Un neviens nav pateicis kaut vai labu Kaut arī mm. redzējis un padomājis, bet nav mm. pateicis. Un, un kopš tās reizes es vēl kādreiz esmu atļāvusies pateikt cilvēkam vienkārši vai tramvajā, vai, vai uz mm. ielas, vai, vai kaut mm. kur, pateikt, cik labi jums šis izskatās. Mm. Un, un, un es atceros, vienreiz es stāvēju pašā gala punktā, mm, pieturiņā un viena tāda sieviete. Un tas bija tāds pavasars, kad es nevarēju nekur atrast tādas starpsezonas kurpes. Un es skatos, tā sieviete ir tik skaista, tāds, manuprāt, lakāts, mēlcēts, kurpīts sienams, bet viņas tik ļoti glīts, tik sievišķīgs. Un es viņai saku, cik jums viņas ir skaistas. Viņa tā, jā, es tās pirku Austrijā. Un es domāju, nu, protams, Latvijā es tāds nesu redzējis. <laughs> Taču es izmeklēju visu kaut ko un nebija. Un viņa pēc tam saka, viņa saka, jā, es braukšu uz teātri un viņa tā atver sev to Viņai bija tāds plašs, tāds pavasara metālīts. Viņa tā ir, kā jums liekas, kā man šitais izskatās? Un viņai tik glīta kleita. Un tā tāda ļoti zelīta, bet tāda arī nu, tāda m, mm, vienkārša, bet tik, tik ļoti, mm -hmm. nu, mhm. ka viņai un tas viss, tas mm -hmm. viņas koptēls ar tādu sirsnību kopā, tas tik ļoti izstaroja tādu. Uh, tāda labestība no viņas puses, un, un, jā, un es pēc tam man pašai likās, tā, ka spārni pieaug, ka tu, kād, ka tu kādas tu iepriecinājies, un, un, un rekušeko ir divi priecīgi cilvēki, mm. un tas ir tik forši, nu, kad man liekas, ka vajag, vajag atļauties arī svešam cilvēkam pateikt, kad, uh, jums piestāv tas, vai jums, jūs tik labi izturējāties tikko pret kādu, palaižot viņu apsēsties, vai kādu, nu, man liekas, arī, nu, mm. jebkurš gan sieviete, gan vīrietis pelnījis, ka viņam kaut ko labi pasaka, novērtē. Jā, šī novērtēšana, jā, tas, ko jā. tu arī teici, eh, par eh, vienu to bažu, eh, nu, ko tu esi novēr, mm -hmm. novērojis, ka sievietes nejūtās novērtētas, uh, Un, eh, un kāpēc gan mēs vienu otru nevarētu uzmundrināt? Un tas, ko tu stāst tagad eh, pieturvietā, tas tik apliecina to, cik svarīgi sievietēm ir sarunāties uh, savā starpā. Nevis ja? skaudīgi noskatīties vienai uz otru, bet tieši. Un nevis gaidīt, nu, ka tev vīrietis to, protams, ir patīkam arī, kad vīrietis, bet jebkurš novērtējums ir, ir patīkams. Jā, tiešām, un, jebkurš. un ir jau lietas, ko nemaz vīrietu nevar izrunāt, ja? bet tad ir šīs te koķetērīgās sarunas sieviešu starpā, ja, un, mm. un pasties, un tev sievieti atpogā plašķīt, un vēl lūdzu, lai tu viņas kleitiņu novērtē, ja, un, mm. un tas tik daudz prieka rāda, ja. Tas tiešām, mm. tas tādu prieku rāda, ko mēs, ne, un tas nemaksā neko, Mm -hmm. Tā sieviete varbūt varēja, nu, viņa varēja varbūt pateikt arī pretī, ai, ko tad es, tas ir otrs fenomens, kad, mm -hmm. ko tad es, ai, es jau, es jau tā, nē, ne, nu, ka, nē, nē, nesaki neko labu no sērijas, mm -hmm. <laughs> vai ne? Nu, tāds, kad visu laiku... Vēl noskaudījis, jā. jā, pasargdies, vai ne? Tāds, bet tā, man patīk ļoti tāds teiciens ir, kad... Uh, tā ir īsta princese, nu par sievieti runājot, kura piekārto otras kroni tā, mm. ka tā otra sieviete nejūt, ka viņai viņas bija sašķobījies. Mm. Un es domāju, tas ir tik cēli, ka tā mm. var izdarīt. Mm -hmm. Jo parasti jau ir tāda, pasties, kāds šitais šķības kronis, nu, mm. nu, ko vēl, vēl nu, ielikt vēl mm. sociālos tīklos, un vēl apakšā komentāri pierakstīts. Un, mm-hmm. tas ir svēta lieta. Bet nu, tā, ka tik mm-hmm. cēli rīkoties, kad mm. pateikt, arī paldies pateikt par kaut kādām labi izdarītām lietām, man liekas, to jau arī sāk aizmirst kaut ko. Jā. Nu, mm-hmm. Jā, veikalā pie kases ir tāds, nu, atstrādātājs. Paldies, ka iepirkāties uzredzēšanos. <laughs> Jā, tā. Labvakar. Nākamais es redzu. Jā, labvakar. Un tad, nu, atkal kārtējo mhm. kaudz pāršķiro un Izdevīgais piedāvājums. jā, jā, jā, tas arī tāds skan, vai ne? Neteiksim, kurā veikalā, bet un tad žēl man arī žēl. tos pārdevējs, jā, ka viņiem šādi, nu, bez tādas dzīvības. It, it kā domāts, jā. Eh, nu, ka vajadzētu šo pieklājības frāzi, bet tas ir tāds monotons, bez dzīvības, kā es saku. Jā. Žēl par tiem cilvēkiem. Īstenībā. Jā, runājot par šiem komplimentiem, es atceros, ka mm, nu, mm, mammas draudzenes stāstīja. Vienmēr bija ļoti patīkami iet pie jums mājās uz viesībām jo tētis, mans tētis, viņš katrai dāmai izteica komplimentu mm -hmm. uh, par sīkumiem. Vai kā tev skaisti matu sprādzīt? Viņš pamanīja sīkumus, ja? mm -hmm. tādas uh, aksesuāriņas, ja? nevis kopumā, vai cik tu šodien skaista, ja? bet viņš šīs te nianses, Un, eh, un tas eh, arī nu, nekādā mērā eh, neradīja manā mamā greizsirdību, ja? bet mamma priecājās par to, ka, ka šīs dāmas, redzēt, ja? jā, ka viņas vīrs var katrai dāmai izteikt uh, kaut ko foršu, ja? jo tas jau veido to kopējo atmosfēru, ja? nu, mm -hmm. tādu. Un cilvēkiem bija patīkami pie mums nākt un, un ka nebaidīties, vai ne, pateikt šīs foršās lietas arī svešiem cilvēkiem, pieiet klāt. Un es arī eh, salīt, nu, kaut kādas pāris nedēļas atpakaļ uh, braucu sabiedriskā transportā, es tā pārsvarā mašīna, bet bija iegadījusies sabiedriskā transportā, un, un eh, ir kāda kundze gados. Un, un tiešām es ar baudu uz viņu skatījos, viņiem bija tāda pikanta hūtīte un, un tāda viss tā bija pārdomāts un, uh, Un es piegāju klāt un es teicu, jūs ļoti sievišķīgi izskatāties, paldies, jūs esat ļoti skaista, jūs iepriecinat citus cilvēkus, Un uh, eh, viņa tā kā nedaudz samulsa, bet mm -hmm. viņa mhm. tā, nu jā, es cenšos, un tā, nu viņa mm -hmm. arī mhm. neteica, nē, nē, nē, jā, protams, tas bija negaidīts, kas tā, un es skatu, es domāju, nē, nu man ir jāpasaka, man ir jāpasaka, bet ir iekšā, vai ne, tā lieta, kad ir jā. jāpasaka, jā. kaut kāds tev, jo es tiešām par to saka. priecājos, mm -hmm. un mhm. es eh, piegāju klāt, un um, jā, un tad ir, vai ne, tā, ai, nu ko es, nu ko par mani padomās, nu, nu es tam, es, no tā es izaugus, jā, bet, jā jā, jā. ar kaut ko ir jāsāk, un tad es mm -hmm. gribu mhm. iedrošināt mūsu klausītājs, jā, lai, lai, eh, lai nebaidās un lai, lai jā, saka jo, šos skaistos jo iegūst vārdus. Abi, ko, iegūst abi, gan tas, mhm. ko viņš saka, gan mm -hmm. tam, kurš, kuram ir pateikts, un mm -hmm. Un tā nebija pirmā reize, jā, kad es tā, es tā teicu. Es vēl kādas reizes esmu teikusi, un uh, man parasti nepatīk uh, zilas krāsas nogulāk. Es nezinu, kāpēc, bet man tas liekas, nu, pilnīgi nepiestāv. Un uh, arī kramējot precisienas sievieti tā kārto, un tas bija pirms Ziemassvētkiem, viņa saka, Un es saku, jums tik skaisti izskatās. Viņa tā, vai paldies, es vēl domāju, vai man šitais. Viņa saka, es vispār pirmo reizi tā, nu, nadziņas uzcēla. Viņa laikam viņai bija vai, vai nu, tie gēliši vai kaut kā tie mākslīgie nāk, bet viņa saka, es vispār pirmo reizi to daru. Un, viņa, un, un, un, un es uztrāpījos. <laughs> Būtu tā pirmā, kas Iedrošināt, to labo lietu pasaka. Mhm, mhm. Man patīk tā, un es, es to darīšu, kad vien būs iespēja. Mm -hmm. kad, kad es jutīšu tādu aicinājumu, tas, mm -hmm. ir, mhm. tas ir forši. Pēc tam tu pats priecīgs ej prom nu, no tās vietas vai mm -hmm. no tās situācijas, mm, bet uh, tas, tas tiešām tā, ir tāds dalīts prieks. Mm -hmm. Un tas ir, tas ir to, to nevar nu, aprakstīt tāpat kā no pašas bērnības. Mēs brāli, ka gājām ciemos pie, pie kāda, tad mums bija, es nesīšu dāvanu. Nē, es nesīšu, jo bija tā sajūta, ka tu, ka tu viņu nes to dāvanu, un tad bija viskaistākajā papīrā, un viskaistākais kaut kas nopirkts, un tad bija tāds, ka ne, nevis tas, kurš nesīs, bet eh, tas, kad tu esi tas dāvans nesējis, bet kad tu, tev gribas redzēt to prieku, tev otra acīs, mm -hmm. un tev otra tāds, nu, tas ir, mm -hmm. tas, jā, tas ir tas ļoti, ļoti mm. silds sirsniņš, un tas ir sirsnīgi, un tas ir forši. Mm. Dot arī prieks, ne tikai saņemt. Mēs, kad ģimenē ejam ciemos, nu tā arī, ka bērni bija jā. mazi, jā, tad vienmēr, lai katram ir kaut kas, nu, jo tas, tad no, nu, vismaz vairāk tos ziedus nopērk, lai jā. katram vismaz pa puķīte ir, mhm. jā, ko, <laughs> nu, jā, lai jā. katrs var iedot to. Jā, nu mēs tā, tā arī mhm. vai vienam šokolādu, vienam dāvanu, bet mm. parasti jau dāvanu, tas bija tā svarīgi nest un, mm -hmm. un bet bija, vissvarīgākais bija tas rezultāts, ka tu zini, ka tas otrs priecāsies. Mm -hmm. Jā, tas ir. Jā. Tā kā ikdienā iepriecināt vienam otru ir mhm. svarīgi. Mm -hmm. uh, ko tu pati gribēji vēl pastāstīt? Varbūt? Ko es vēl gribētu pastāstīt? Mums laiks jau iet uz beigām. Vairs kā mēs esam aizrunājušās, bet uh, tas ir ļoti patīkami tā parunāties par sievišķīgām un foršām lietiņām. Uh, Jā, kas, kas vēl tāds, jā, man liekas tas, ka tiešām sākt ar sevi, sākt ar to, ko tu pats savā sirdī nes un perini domā un, jā, ne, nekautrēties teikt otram labas lietas, vienkāršas, tāds par mazām lietām, ne tikai par lielām lietām jāpasakās, bet arī par mazām lietām. Un te atkal man patīk tas teiciens, kad uh, uh, kad eh, cik tev piederētu, ja tev piederētu tikai tas, par ko tu vakar, vakarā pateicies Dievam, un tad citreiz es domāju, ārprāts, es šorīt būtu pilnīgā tukšā. Mm -hmm. Un tas man arī tā, nu, arī kas tad, tad, tad, it kā liekas tāds jauks, skaists teiciens, bet viņš tiešām ļoti noder tajā ziņā, kad jā, ir jāpasakās par to, kas tev ir šodien, uh, Un jācer, ka tas tev piederēs arī rīt, bet jāmāk to <laughs> iepriekšējā vakarā pateikt par to paldies un, mm. un ar to rītu sākt. Un, un arī zin, es dzirdēju no daudzām sievietēm, arī, kas, nu, ne tikai no sievietēm, bet vispār no cilvēkiem, kas arī nu, tādi vecāki par mani un tā, kad viņi saka, oi, es nemāku tur tā pareizi lūgt, es nemāku, mm -hmm. nē, tas tikai neliek kaut kur kādā grupiņā, māja grupā vai kaut kur, tik neliek man lūgt, es tur nemāku un tā. Un, <laughs> man arī tas sākumā bija tāds, tāds biedrs, ka to vajadzēja darīt kādā kompānijā. Bet īstenībā dievam jau ir svarīgi tas, ka ne jau kādos vārdos mēs to ietērpjam, bet mm -hmm. tas ir sirsnīgi, ka tas ir no visas sirds un ka tas ir ka tas ir mans, jo Dievs jau zina, ko man vajag. Viņš arī jau varbūt, nevis varbūt, bet viņš zina jau krietni uz priekšu, ko man vēl vajadzēs. Bet tas viņam svarīgi ir tas, ka tieši es nāku tajā lūkšanā, tajā pateicībā un, un starp citu arī par tādām lietām, kā es esmu pateikusies Dievam arī par labiem pirkumiem, mm -hmm. par par eh, ļoti labi nopirktu kleitu, kur bija pēdējā eksemplārā. Es Briselē kādu laiku braucu starp darīšanās uz Briseli arī, un uh, tur bija iespēja arī, tur, tur citādāk tā moda, tur tāda klasiskāk tāda moda, tā, kas man tāda tuvāk sirdī un, un vispār. Un, un jā, un man gadījušies tādi ļoti labi pirkumi, un es arī par tiem pasakos. Mhm. Un, ar, un reizi no reizes pēc tam atkal uh, rodas situācijas, kurās tev atkal, jo tu esi mm. bijis pateicīgs, un tad tev mm. atkal, un Dievs saprot, ka tev tas ir svarīgi, un tad tu mm. atkal, atkal tev kaut ko labi iedod, un atkal par to ir jāpasakās. Un... Mm. Uh, jā, par tām arī par tām modes lietiņām, jā, tā kleitiņa un tā. Zin, ka, nu, ir daudz sievietes, kas uh, nesaprot, kas viņām uh, piestāv, piestāv kas jā, patīk. Bet uh, Dievs atklāja gaumi. Un par šo arī nevajag baidīties lūgt, jā, lai Dievs jā. parāda, ja svētais gars parādīs, kas ir tās tavas lietas, jā, kas tev patīk. Un, eh, un, un eh, savā laikā es tā no Dieva saņēmu, viņš teica, eh, tu, kā mana meita, es tev pienākās labākās lietas. Dārgākais nevienmēr ir labākais. Un, uh, Un, un no otras puses atkal, eh, ja tās ir lēti, eh, tas nenozīmē, ka tas nebūs labs, ja? Mm -hmm. Bet eh, nevis koncentrēties uz kaut ko lētu vai koncentrēties uz kaut ko dārgu, bet labāko. Un Dievs saka, tad, kad tu ej veikalā, mani laidi pa priekšu. <laughs> un ir svarīgi šo atcerēties katreiz, jo tad mēs nenopirksim neko lieku, nu, kā saka, ar tukšu vēdru nedrīkst iet uh, pārtiku pirkt, jā? Man ir gadījies. Jā, jā, tad, nu, atcerēties, tomēr laist uh, Dievu pa priekšu, jā, lai viņš mhm. parādīs. Mm -hmm. Lai viņš tur to labāko, labāko, kvalitatīvāko un, un tiešām, ko mēs varam atļauties. Uh, Un, uh, es atceros, ka tāds ļoti, nu, tad, kad es biju nostājusies uz šī ceļa, kad Dievs man rādīja, ja, jo vienmēr viss bija bērniem, viss bija bērniem, viss bija bērniem, un tagad es eju un es ieraugu ārkārtīgi skaistas kurpes veika, nu, skatlogā. Uh mhm. -huh. Un, uh, nu, trīs reizes var minēt kādā krāsā. <laughs> Taču nebenu sārkanas. nu, lūk, bet ir tā, un tur ir tā, tāda vēl tāda, mm, tāds akme, diamantiņš vēl košs, mm -hmm. tāds tā kā rubīns iekšā un aizdarē, un nu ļoti. Un, eh, un tās kurpes maksāja 35 lati, un tā bija liela nauda un, un viņa stāv tajā skatlā, un es tagad, nu, Dievs, nu, lūdzu, nu, un man tuvojas dzimšanas diena, un es saku, nu, izdara brīnum, ka kāds man uzdāvina dzimšanas dienā tās kurpes, nu, jā, nu, tagad, nu, kāds, re, nu, kāpēc nevarētu, ja arī tā būt, jā, un Dievs saka, aizēja nopērts, un es, nu, Dievs, nu, dara tā, ka kāds man uzdāvina tās kurpes, aizēja nopērts, nu, kāda, kā desmito reizi es sadzirdu, ka Dievs saka, aizēja nopērts, <laughs> Starp citu, arī pēdējos gados. Tad man bija tāds, es pati sev tādas kurpes, jā, tu esi tā vērta. Un, un, tās, un tās kurpes nebija novalkājumas, viņas man nekad nebija pie kurpnieku <laughs> bijušas, viņas jā. vasarās drillē katru dienu, jā. Nu tā. Es arī starp citu par to, kad kāds grib, lai tev kaut ko nopērk vai kaut kā, es arī sev, es kādreiz pirku citiem dāvans, joprojām to daru, jā, bet sevi nedrīkst aizmirst. Jā. Un tā man ir tā, ka man 10. februārī dzimšanas diena, 12. martā vārdiena, bet pa vidu vēl ir sieviešu diena, nedrīkst sevi apdalīt, un tieši pavasars ir tas, kas mm. ka to jauno garderobu ieķert, kā saka, un tad Jā. neaizmirstiet Jā. par sevi. Jā. Jā, paldies, eh, Aiva, ka tu atradi laiku un atnāc. Paldies un tev, Judīt. bija interesanta saruna un eh, ceru, ka mūsu klausītāji kaut ko ir paņēmuši arī priekš sevis. Eh, neaizmirstiet par sevi, neaizmirstiet par tiem, kas ir jums līdzās, sakiet labus vārdus, skatieties spogulī un runājiet skaisti arī par sevi, pucējieties, mīļās dāmas, ieprieciniet sevi lūdziet Dievam, ja jūs nezināt, kas jums piestāv, un, un protams, ka pār visam sargiet savu sirdi, lai mēs visas esam skaistas, Un veselas. No iekšiņas un āriņas. Jā, <laughs> jā tas tāds labs teicieniņš <laughs> ir. Jā, paldies, ka klausījāties mūs un uh, uz tikšanos kādā no mūsu nākamajiem raidījumiem. Esiet svētīti! Tu esi brīnišķīgi veidota un mirdzi kā visdārgākā pērle dieva rokās. Atklāja sievietes bagātību raidījumā Sievietes sirds. Paldies, ka ar saviem ziedojumiem atbalsta šī raidījuma skanējumu ēterā.